الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال تعالى إن للمتقين مفازا ndugu katika Uislamu na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala kama ambavyo watafaulu wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala amesema Allah mtukufu katika surati Nabai hakika wale wenye kumwogopa watapata nafasi ya kufaulu. Kwa hiyo tujitahidi kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ama maudhui ya hotuba yetu ya leo, tutaelezea namna Allah tabaraka wa taala alivyoeleza katika surati Ibrahim aya 24 kuanzia aya 24 mpaka 26 aya 24 katika hutuba zetu tulizobahatika kutoa katika masjidi hii tuliwe kuzungumzia kuhusiana na aya 24 na 25 pale Allah tabaraka wa taala alipoelezea kwa kupiga mfano neno zuri, akalipigia mfano na mti mzuri, mti ambao umejikita katika ardhi na matawi yake yako mbinguni, na ukawa unatoa matunda, ukawa unanufaisha waja wa Allah tabaraka wa taala ikawa wananufaika kwa matunda hayo. Sasa Allah akapiga mfano kwamba imani ya muumini kuamini kalima la ilaha illa Allah lazima iwe imefungamana na kufanana na mti kama huu, na Allah anatupigia mifano ili sisi tuweze kuzingatia na tuweze kuishi tukimtafakari Allah tabaraka wa taala ambaye ametuumba sisi na kuumba vilivyomo. Sasa lazima ujue uishi katika maisha kama hayo, utakuwa ni mwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa ikhlas na kutaraji ile pepo ambayo ameiandaa kwa ajili ya wale wenye kumwogopa yeye. Katika aya 24 Allah tabaraka wa taala amesema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin. Hivi umeona namna Allah tabaraka wa taala, hukuona jinsi Allah alivyopiga mfano neno zuri akalifananisha na mti mzuri asluha thabitun wa far'uha fi samaa asili ya huu mti upo katika ardhi umekita mizizi yake ardhini ukipata rutuba za ardhi na maji yaliyoko ardhini ukawa unaendelea na maisha yake mti huu na pia ukawa unanufaisha eh, viumbe wengine kwa kupata matunda katika mti huo tuti ukulaha kullahini Allah anasema mti huu unaleta matunda yake katika kila wakati biidhni rabbiha, kwa idhini ya mola wake, mola aliyoumba mti huo. Kwa idhini yake mti huu unatoa matunda. Wayadhribu llahu al linnasi la'allahum yatafakkarun yata, yatadhakkarun, na Allah anawapigia watu mifano ili waweze kukumbuka waweze kukumbuka yale Allah aliyowaamrisha wayatekeleze, kwa kujua Allah ndiye aliyeumbia hivi vitu vyote vilivyomo ardhini. Miongoni mwa hayo matunda ambayo tupigia mifano kwamba wapata maisha mazuri, wapata afya nzuri wewe kwa kutumia vyakula ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviumba katika ardhi. Je, ibada zako unamtekelezea ipasavyo au unababaisha babaisha, huendi vile Allah tabaraka wa taala anavyotaka? Kwa hiyo ili wewe uweze kukumbuka hayo, thumma dhakara tabaraka wa taala dhiddaha, Allah akataja kinyume cha mfano huu aliyoupiga katika aya hii akasema Allah tabaraka wa taala wa mathalu kalimatin khabithatin na mfano wa neno baya kashajaratin khabithatin ni kama mti mbaya ijtuthat min fawqi al mti huu umejing'oa kutoka ardhini ukawa tu uko juu ya ardhi haujakita mizizi yake kama ule mti ambao ulisifiwa mwanzo huu mti uko juu juu mti huu uko juu ya ardhi haujakita mizizi yake ardhini ukawa ni wenye nguvu Allah tabaraka wa taala sema malaha min qarar mti huu unakuwa hauna utulivu hauna nguvu ya kuthibiti katika ardhi mti huu umekuwa hauna mizizi iliyokita katika ardhi na maana wakati wowote ukipatwa na upepo waweza kuanguka tu au ukisukumwa na kiumbe yoyote waweza kuanguka hauwezi kuwa na nguvu mti kama huu na katika tafsiri aliyotafsiri Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema amesema Sheikh yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu almu'minin Allah anaeleza kwamba tabaraka wa taala kwamba huu mti ambao haujakita katika ardhi umeweka mizizi yake juu juu haujakita katika ardhi, ina maana hauwezi kutoa matunda mti huu, hauwezi kutoa matunda yale yanayotarajiwa ambayo utayanufaisha waja wa Allah tabaraka wa taala, bali mti huu kama utatoa matunda, utatoa matunda ambayo si yenye kufiidisha hawa waja wa Allah, utatoa matunda mabaya kama alivyotaja Allah kwamba mti huu ni mbaya. Sasa mti mbaya huu umefananishwa na kalima mbaya. Kalima mbaya ni ipi? Ni zile kalima ambazo hazimridhishi Allah tabarak wa taala katika maisha haya ya dunia. Kalima ambazo hazimridhishi Mola wetu ndizo ambazo zimepigiwa mfano na mti huu mbaya, mti huu mbaya ambao hautoi matunda, na ukitoa matunda unatoa matunda mabaya. Hivi ndivyo wanavyotafsiri wanazuoni katika aya hii kwamba kama utatoa matunda basi matunda hayo ni mabaya, si yenye kuwafaidisha waja wa Allah. Sasa Allah anatupigia mifano ili sisi juu ya kushikamana na imani tushikamane na imani kwa uthibiti wa hali ya juu, tusichukue juu juu tu, kwa sababu kama imani zetu zitakuwa hazijathibiti sawa sawa, ina maana kukitokea shubuhati, ikitokea hawa nafsi ikitokea matamanio ya nafsi unaweza ukaacha jambo la Allah na ukafuata matamanio ya nafsi yako unaweza ukaacha jambo la Allah na ukaendea ile shubuha ambayo imekujia wangapi leo hii wanaacha dini ya Kiislamu na kwenda kwenye dini zingine kwa kuwa imani zao zilikuwa sio thabiti wangapi leo hii wanaishi katika kumshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa kwenda kuwaomba watu makaburini hali ya kuwa Allah aliyewaumba ndiye anayetaka aombe hawa tayari ina maana imani zao zimekuwa kama huu mti ambao eh, hauna matunda hauzalishi matunda ya kuwanufaisha hawa waja wa Allah kwa hiyo imepelekea kwamba imani zao hazina faida kwao zinawapelekea kumwasi Allah tabarak wa taala kwa kwenda katika shirki wengine wakiingia katika masala mazima ya zinaa wengine wakiwa ni wafisadi katika ardhi wakifanya maovu ya aina mbalimbali sasa kwa muumini na muislamu Anayesikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala anatakiwa atafakari kwamba je, imani aliyonayo ili iwe imethibiti katika moyo wake, je, imani hiyo eh, inamzuia yeye kumwasi Allah tabaraka wa taala? Ikiwa imani hiyo haijamzuia, basi linganisha imani hiyo ni kama huu mti mbaya, huu mti mbaya ambao hauzalishi matunda mazuri isipokuwa unazalisha mabaya. Na wewe na maana ukienda kumwasi Allah tabaraka wa taala katika kupokea rushwa au kutoa rushwa au kufanya mfisadi aina yoyote ambayo inamuudhi Allah tabaraka wa taala, ujue kwamba imani yako ipo kama haijakita kwenye moyo, imeelelea katika moyo wako, na likitokea la kuifanya imani hii itoke, inaweza ikatoka kabisa na ukakufuru, ukaacha dini ya Allah ukaingia katika dini zingine ambazo hazina manufaa duniani wala akhera. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tujitahidi kabisa kuisoma dini yetu hii ya Kiislamu, kwani hii dini ya Kiislamu ndio inafanya kama ni mti ambao unapata maji unaendelea kuishi vizuri, basi hivyo ndio imani yako utailea vizuri, kwa sababu katika kusoma utajua kwamba haya hizi ni shubuhati ambazo zina ziko tofauti na dini ya Allah. Wale ambao wamepotea katika wanazuoni, katika mashehe ambao wanapoteza waja wa Allah, wakija utajua kwamba huyu ni mpotevu. Kwa nini? Kwa kuwa tayari una ilmu, una vipimo vya kuweza kuwapima mashekhe, kujua huyu anazungumza la haki, huyu anazungumza batil. Kama huna hilo, basi utakuwa kama ule mti ambao, kama huna ilmu, itakuwa kama ule mti ambao umeelea juu ya ardhi, hauna nguvu. Kwa hiyo wakati wote inaweza ukasukumwa na upepo ukaanguka. Ndio hii imani ambayo imefungamana bila ilmu. Imani ikifungamana bila ilmu itakuwa ni kama ule mti mbaya, kwa sababu itakuwa haina udhibiti katika moyo na itakuwa haizalishi isipokuwa inazalisha mambo ya kumwangamiza huyu mja mwenye imani hii. Kinachotakiwa sisi ni kusoma dini ya Allah na kukagua kila yale ambayo kwamba yamethibiti kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambapo mtume amefundishwa hayo na Allah ili afundishe umma wake, basi uyachukue yale yale ambayo tayari yameelekezwa na dini hii ya Kiislamu, kwani hivyo Ndivyo dini yetu inavyoelekeza, kama Allah anavyoeleza ndani ya Qur'an kwa kusema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliyaa qalilan ma tadhakkarun, fuateni yale yaliyoshushwa kwenu kutoka kwa Mola wenu na wala msifuate kinyume na hayo mkafuata watu. Haya ni mawaidha Allah anayatoa, lakini watu wachache sana wenye kukumbuka. Wengi wanakimbilia dunia wakaacha kusoma dini yao, ikawa shida kwao. Sasa imani zao basi ni hivyo zinaeleaelea sasa siku akikutwa na shughuli watu wasema mashaikh wanatuchanganya shekhe yule asema vile shekhe huyo asema kadha mbona wanatofautiana mashehe wenyewe si tufuate yupi wewe itakiwa usome dini ya Allah uifahamu dini ya Allah sasa hawa mashekhe utafahamu wametofautiana katika dini yupi ambaye anafuata matamanio yake katika hawa mashekhe na yupi ambaye anafuata kitabu cha Allah sawa sawa hizo ni hali ambazo kila mja anatakiwa angalau achukue ilmu kiasi ambayo itamwezesha kuweza kuthibiti katika imani na kuthibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Katika aya ya 27 Allah tabarak wa taala anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah anawapa nguvu waja kwa kuwa na kauli thabit fil hayati dunia, katika maisha yao ya dunia wakati wako hai kabla ya kufa, wa fil akhirah, na katika akhera na maana siku ya kufa na siku ya kuwa kaburini. Allah anawapa nguvu watu hawa, wayudhillu Allahu dhalimina wayafalu Allahu ma yasha, na Allah anawapoteza madhalim, na Allah huwa anafanya anayoyataka. Allah anafanya yale anayoyataka. Katika aya hii fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ametafsiri aya hii kwa kusema yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahu almu'minin Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza kwamba yeye anawapa nguvu waja wake waumini ay alladhina qamu bima alayhi waumini ambao wametekeleza yale ambayo kwamba ni wajibu kwao wametekeleza ambayo Allah amewawajibishia miongoni mwa yale Allah aliyotuwajibishia sisi waislamu ni kuisoma dini yetu hilo ndio jambo la kwanza kama mwenyewe aliposema fa'lamu annahu la ilaha illa Allah jua kwamba hapana apase kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Allah hapa ameanza kwa neno jua na Imam al-Bukhari akaweka mlango katika kitabu chake sahihi Bukhari kwa kusema babu babu babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal mlango unaolazimisha watu kusoma kabla ya kusema na kutenda Hili ni jambo la wajibu kwa watu, kila mtu ajue kwamba kusoma ni jambo la wajibu kwake. Sasa mtu akisoma tayari anamjua Allah tabaraka wa taala na anakuwa anajua maamrisho yake ambayo ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa amri tulizopewa ni kusoma dini yetu, kusoma dini yetu, na ili tukiisoma hiyo dini ndio tutajua imani ni ipi na yale yanayotengua imani ni yapi, yale ambayo yanaharibu imani zetu ni yapi tutayajua Sheikh akasema alladhina qamu bima alayhim wale ambao wametekeleza wajibu wao miongoni mwa wajibu wetu ni kusoma min imani min imani qalbi kwamba miongoni mwa wajibu wao ni kuamini ni kujifunza na kuamini imani ambayo inakuwa katika moyo kujifunza yale ambayo kwamba ni wajibu kwao katika kuamini kwa moyo atam imani ambayo imetimia kabisa alladhi yastalzim a'mal aljawari, imani ambayo inapelekea kufanya matendo ya wazi kama hivi kuswali. Matendo haya ni ya wazi, ukiacha yale ya kuamini. Kuamini ni moyoni tu, lakini matendo ya wazi ni kama vile kusali, kama vile kutekeleza ibada ya, ya, ya kutoa zaka, kama vile kufunga saumu. Hizi ni zile zinazofanywa na, na, na, na, na viwiliwili vyetu kwa hiyo haya yote ni wajibu. wayuthmiruha, na hii imani inayazalisha haya haya matendo ambayo yanatakiwa kudhihirishwa kwamba Allah sikumwamini basi ikaisha, isipokuwa yatakiwa sisi baada ya kumwamini tuwe ni wenye kutekeleza maamrisho yake na kujikataza yale ambayo kwamba ametukataza. fayuthabbituhumullahu fil hayati dunia basi Allah anawapa nguvu waja hawa katika maisha ya dunia inda urudi shubuhat wakati zinapotokea shubuha kwamba ikitokea shubuha Allah anawafikisha waja, waja wake ambao wametekeleza wajibu ambazo amewaamrisha sio kila mja atafanikiwa wakati wa shubuha wakati zikitokea shubuha wengine wanakuwa wanavutwa na zile shubha na wanapotea na wanaacha dini ya Allah lakini wale ambao wametekeleza amri za Allah Amri ya kwanza ni kusoma. Ikiwa umetekeleza amri ya kusoma, utajua kwamba hii ni shubha. Ikitokea shubha yoyote, utajua kwamba hii ni shubha, hili ni jambo linababaisha, kwa hiyo mimi naachana nalo, nafuata hili ambalo liko sawa. Hivyo ndivyo tunatakiwa. Allah anawaongoza bil hidayati ila yaqin. Watu hawa Allah anawaongoza kuwa na yaqini, kufuata jambo la yaqini na kuacha shubha. Wa inda urudhi shubha shahawat na pia Allah anawaongoza wakati zikitokea matamanio ya nafsi kwamba imefika mahala inatakiwa wewe usimamie dini ya Allah sawa sawa lakini wakati huo nafsi yako inakuamrisha ufanye dhulma eh uache dini ya Allah iende tofauti mfano unaweza pewa msikiti kama huu ukaambiwa wewe simamia katika ujenzi wa msikiti huu pesa zote unasimamia wewe hakuna anayekukagua isipokuwa Allah peke yake ndiye anayejua kwamba wewe unasimamia vipi sasa wakati kama huu nafsi yako inataka kuiba pesa zile, sasa ifike mahala wewe, ikiwa tayari una ilmu na unajua kwamba haya ni hatari, basi Allah atakupa nguvu ya kukutoa katika hizo shahawati na ukatekeleza lile ambalo nitakiwa umtekelezee Allah tabaraka wa taala, kwamba wa inda urudhi shahawat bil iradati jazima, kwa mtu kuwa na makusudio ya moja kwa moja ala takdimi ma yuhibuhu Allah ala hawa nafsi mtu huyu atatanguliza lile ambalo Allah analipenda na kutupa matamanio yake pembeni. Lile lake yeye binafsi analiweka pembeni na kutanguliza jambo la Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo tunatakiwa tuwe na imani thabiti ambazo Allah tabaraka wa taala atatupa sisi nguvu katika maisha ya dunia. Hivyo ndivyo maisha ya dunia tunavyopewa. Wa fil akhirah, Sheikh anasema na namna gani anawapa nguvu akhera asema inda almauti Allah anawapa nguvu wakati wa kufa bithabati fi din kwa kuwa na nguvu katika dini alislam kuwa na nguvu katika dini yao ya Kiislamu eh wal khatimati alhasana na anamaliza maisha yake kumaliza kuliko kuzuri kwamba maisha yake yanaisha akiwa yeye eh, yupo katika Uislamu wengine wanaishi katika Uislamu lakini mwishoni wanakuja kuishi maisha yanawatoa katika dini ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa kuwa imani zao hazikuwa <coughs> zimethibiti sawa sawa, imani zao hazikuwa zimethibiti sawa sawa. Kwa hiyo wanakuwa ni wenye kuacha dini, ima kuingia katika shirki. Wangapi leo hii wanasali, lakini ikifika wakati fulani wanaenda kuomba makaburini, kuomba watu waliokufa, kwa kuwadhania watu wale walikuwa ni mashehe ni watu wema, walikuwa wanafanya matendo mazuri wakiwafundisha wao. Sasa wao kwa kuwa hawakusoma dini yao, wakaona kwenda kuabudu katika makaburi ndiyo sehemu ya dini. Tukawaombe wale, kwa kuwa wale walikuwa wema, watatusaidia mashida yetu, wakati jambo hilo si kweli. Ukweli ni kwamba wewe inatakiwa mwelekee Allah peke yake. Ikiwa uko nje ya sala, basi muombe Allah kwa lugha yoyote unayojua wewe, lugha yoyote ambayo iko duniani, muombe Allah moja kwa moja, basi utakuwa umefanikiwa. Sasa shekha anasema Watu kama hawa Allah anawapa nguvu katika maisha ya kaburi ya, ya, ya, wakati wa kufa. Anawapa nguvu wakati wa kufa kwa kuwapa mwisho mwema. Ina maana unakuwa na mwisho mwema wewe. Sasa wale ambao wamekuwa na mwisho mbaya ni wale Waislamu wametekeleza sala. alafu ikafika siku eh, wakaingiwa na shubha, wakafuata mashehe ambao wanaenda kuabudu makaburini. Naye kwa kuwa hakusoma, anaona jambo lile ni sawa kwa kuwa limefanywa na shehe. Anafuata anaenda makaburini wanaomba pale, washakuwa washirikina wakati huo, sio Waislamu. Baada ya hapo, anaweza rudi akapata homa ama malaria au ajali yoyote ile akafariki. Sasa huyu amefariki katika mwisho mbaya. Huu ndio mfano anaotolea shekhe hapa kwamba mtu atakuwa na mwisho mwema, Allah anampa uwezo wa kuwa na mwisho mwema kwa kuwa tu ametekeleza yale ambayo Allah ameamrisha. Na tujue ndugu zangu Waislamu kwamba miongoni mwa amri za Allah ni, ni kutuamrisha sisi kusoma dini yetu. Kwa yule ambaye kwamba mpaka leo bado hajasoma dini yake ajue kwamba mashehe wapo, waalimu wapo, vijana waliosoma wapo, basi atafute mtu wa kushikamana naye aisome dini yake kama ambavyo amesoma dunia yake, na atoe nguvu vile vile ili aweze kuijua dini yake kwa muda mfupi. Shekhe anasema wa fil qabri inda suali malakain, na pia Allah tabaraka wa taala anawapa nguvu waumini hawa wakati wanapoingizwa kaburini amewapa nguvu ya kuwa na maisha mazuri na mwisho mwema wakati ule wa kufa. Hakufa katika kufuru, hakumkufuru Allah wakati wa mwisho wake, maisha yake ya mwisho mwisho. Maana mwingine wakati anaugua yafika mahala alikuwa ni mtu wa tauhid, anashirikiana na Waislamu katika tauhid, lakini maradhi yakimzidia anaweza jiwa na shubuha, akadanganywa kwamba bwana, twende kwa mganga bwana, ukaangalia hii si bure. Anaenda kwa mganga, afika mganga naye anamwelekeza kwenye shiriki, ibada za shiriki wanaanza kupiga madogori ma, manyimbo nyimbo ya ajabu ajabu na kuwachinjia mashaitani eh? Wana, wananunua mbuzi na nini na kuwachinjia mashaitani. Mtu huyu matokeo yake Allah hampi uhai, anakufa. Wakati anakufa basi amekufa katika mwisho mbaya, na anaingizwa kaburini, anakutana na adhabu tena. Allah hampi uwezo tena wa kuwa na uwezo wa kujibu maswali katika kaburi. shaka anasema wafil wafil qabri inda suali malakaini, na pia katika kaburi Allah tabaraka wa taala anawapa uwezo wa kujibu maswali wakati wanapoulizwa na wale malaika. Wale malaika wakati wanawahoji wana maiti walioingizwa katika kaburi, basi wale maiti wa Kiislamu waliosoma dini yao na kutekeleza maamrisho ya Allah, Allah anawapa udhibiti wa kuweza kujibu yale maswali yanayoulizwa katika kaburi. Idha qila lilmayt wakati ambapo maiti anapoambiwa man Anapoulizwa nani mola wako, maiti anaweza anaweza kujibu, anasema rabbi Allah, anajibu swali kwamba mola wangu mimi ni Allah. Wama dinu, na dini yako ni gani? Nipi dini yako? Mja wa Allah anapata jibu kwamba dini alislam, dini yangu ni Uislamu. Anajibu yule ambaye amemtii Allah katika ulimwengu huu. Waman nabiyu, na anaulizwa swali tena, nani mtume wako? Nabii wako wewe ni nani? Yule aliyethibiti katika ulimwengu huu kwa kuishi maisha ya kumridhisha Allah anapewa uwezo wa kujibu swali kama hili. Anasema nabii wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekha anasema hadahumullahu liljawab as Watu hawa Allah anawapa uwezo wa kujibu jawabu sahihi bi an yaqula almu'min. Muumini atasema Allahu rabbi wal dini wa Muhammadu nabii. Muumini, haya ndio majibu ambayo atajibu wale malaika ambao watamuuliza katika kaburi. Hizi ndio hali Allah anatupigia mfano ili sisi tuweze kujua na tuweze kutafakari namna tunaishi katika ulimwengu. Haya maisha ni ya muda mfupi, tutaondoka katika ulimwengu huu. Hivi hivi mnavyoona tunaondoka mmoja mmoja, ndivyo tunaondoka, tunaelekea kaburini, na baada ya maisha ya kaburini tutafufuliwa. Sasa wakati wa kufufuliwa kuna maisha ya kuishi milele, kuishi milele kabisa, hakuna kufa tena maisha ambayo ni ya utulivu. Kwa hiyo kila mmoja lengo lake yawe ni maisha yale ya utulivu ya milele, sio maisha haya ya dunia. Ukilenga sana maisha haya ya dunia, basi haya mawaidha yote, hutuba zote zinazotolewa kwako zitakuwa zinaingia sikio hili, zitatokea sikio hili, kwa sababu huna unachozingatia, huna unachozingatia. Kwa nini makhatibu wanaandaa hutuba za kuwakumbusha watu kwamba wanatakiwa na Mola wao waishi vipi? baada ya wao makhatibu kuzisoma na kuziona na kuona kwamba haya yameninufaisha mimi, ngoja nikawanufaishe na wenzangu, penginepo siku ya Kiyama Allah tabaraka wa taala akaongezea katika yale mema ambayo ameniandalia. aqulu qawli hadha wa llaha li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وبعد ndugu waislamu tumeingia katika sehemu ya pili ya katika hutuba yetu ya leo ambapo katika hutuba ya kwanza tumezungumzia namna Allah tabaraka wa taala alipopiga mfano neno zuri, akapigia na mti mzuri ambao unazalisha matunda, na pia tukaeleza katika kutuba hiyo ya kwamba Allah amepigia mfano pia, kinyume na mfano huo uliotangulia, kwamba neno baya ni kama mti mbaya ambao umejing'oa ardhini, umeelea tu katika ardhi, sasa unakuwa hauna nguvu na pia hauna matunda, na kama utatoa matunda ni matunda mabaya. Sasa Allah amepigia mfano hii ni yale maneno ya ukafiri, maneno ya kufuru na vitendo vya maasi. Hivi ndivyo vibaya kwa Allah tabaraka wa taala, kwa wale wote ambao wanamtegemea Allah wamuone siku ya Kiyama na wanategemea waingie katika pepo yake, basi inatakiwa wahakikishe wanaondokana na jambo hili wahakikishe wanashikamana na yale yaliyozungumzwa kwamba neno zuri, washikamane na maneno mazuri na matendo mazuri ambayo ni yenye kuzalisha yenye kuzalisha matunda mazuri ambayo yatakuwa yanaenda mbinguni kila siku. Kila siku uhakikishe ibada zako umezifanya kwa ikhlas, kwa kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, ili ziweze kwenda kwa Allah tabaraka wa taala, kwani ibada ambayo ndani yake kuna shirki haiwezi kwenda kwa Allah tabaraka wa taala katika matendo ambayo yanakuwa ni mabaya ambayo mpigiwa mfano na mti huu hakuna kinachozaliwa ndani yake isipokuwa ni matendo ni nini ni, ni matunda mabaya sasa kila mtu ahakikishe kwamba anakagua matendo yake kutwa nzima siku yote kila siku unapofanya matendo yako hakikisha unakuja msikitini kwa ajili ya Allah peke yake hakikisha unafanya unatoa sadaka kwa ajili ya Allah peke yake usiingize ndani yake mambo ya ria ambayo yanakuja kuharibu ile ibada, ili ionekane imani yako imekita vizuri katika moyo na, in, na inazalisha matunda. Matunda ya imani hii ni kuwa na mazungumzo mazuri, hata ukiwa na wenzio, hata kama mko mko, mko katika ball mnacheza ball au mna, mnafanyafanya mambo tofauti na dini, hakikisha unazungumza maneno mazuri kwa sababu pale pia ukizungumza maneno mabaya kwa Allah tabaraka wa taala yanazingatiwa na unaandikiwa dhambi na yanakuwa si katika yale maneno yanayokusudiwa. Sisi tumeungwa na Allah tumwabudu yeye peke yake. Sasa miongoni mwa ibada zetu ni kule kuzungumza mazuri, kusali. Wakati tunachinja basi tuchinje vizuri, na maana tuchinje kwa ajili yake yeye peke yake, tusichinje kwa ajili ya mashetani wala tusichinje kwa ajili ya kumridhisha mwingine yoyote katika viumbe, tuchinje kwa ajili ya Allah peke yake. Hivi ndivyo hutuba yetu inavyotuelekeza. Kila mmoja atakiwa ashikamane na hayo na achane na mengine ambayo ni kinyume na hayo. Na shekha ametafsiri katika aya kipande cha mwisho akasema, wa qauluhu ta'ala wa yudhillu Allahu dhalimin, na Allah anawapoteza madhalim. Sheikh akasema ani sawa, Allah tabaraka wa taala anawapoteza katika kupatia kwamba madhalimu ambao wameishi kama huu mti mbaya ambao unazaa matunda mabaya, aliyeishi yeye maisha yake ni katika kumwasi Allah tabaraka wa taala, basi Allah anampoteza siku hiyo ya kufa. Hawezi kufa na mwisho mzuri, atamalizia na mwisho mbaya maisha yake. Hawezi malizia na maisha mazuri, atamalizia na maisha madaya fi dunia wal akhirah kwamba duniani wakati zikitokea shubuhati hawezi kuongozwa na Allah tabaraka wataala anaingia kwenye mitihani anapatwa na mtihani hii na shida zile kwa hiyo anakuwa ni mtu wa shida katika dunia wal akhirah na katika akhera pia anakuwa anapatwa na mitihani siku ya kufa ile anakuwa yeye anakufa katika hali ambayo si nzuri anakufa alikuwa akiwa na mwisho mbaya mwisho ambao sio wa kumridhisha Allah tabaraka wa taala wama dhalamahumullah Allah hakuwadhulumu watu hawa shekhe anasema wa madhalamahum Allah walakinnahum dhalamu anfusahum Allah hakuwadhulumu watu hawa isipokuwa wao wenyewe ndio wamedhulumu nafsi zao kwa kuishi maisha ambayo Allah hayaridhii wameishi katika dunia hii maisha ya kumwasi Allah tabaraka wa taala wangapi waislamu leo hii majumbani kwao kunapigwa miziki tu haya ni katika mambo mabaya ni matunda mabaya haya na maana huu mti ukiona nyumbani kwako wewe unapiga mziki eh? una mambo ya miziki nyumbani kwako eh? na mambo mengine mengine ya kumwasi Allah tabaraka taala basi ujue wewe moyo wako imani yako ipo inaeleelea haijakita vizuri katika moyo na inazalisha matunda mabaya matunda yake mabaya ni haya wewe kuwekea wanao mziki nyumbani ukawa unasikiliza wewe na wao wenyewe ikawa wewe ikiwekwa mziki hata kwa gari unakikuta wewe mwenyewe unatingishika na unapenda lakini kwa muumini inatakiwa akuchukie vitu vile kama unaona mziki unapigwa na gari si yako umepanda tu ni katika matatu hizi, basi mziki ule wewe anza kumshukuru Allah tabarak wa taala, ili ujiepushe na kusikiliza ule mziki. Ukianza adhkari, basi Allah anakupa nguvu ya kutosikiliza ule mziki. Lakini utakuta Muislamu anaanza kutikisa mguu na kichwa chake kwa kucheza mziki ule na kuonyesha kwamba kilichowekwa anaridhika nacho katika kumwasi Allah tabarak wa taala. Isitoshe hivyo wanaweka mpaka nyumbani, kwamba majumbani mwetu tunaweka miziki na hali kama hizo. Ndio maana inatokea wakati mwingine Allah anatupa mitihani. Miziki hii wanakuja mashaitani wengi katika nyumba na unakuta wanawavaa baadhi ya watu wa familia na watu wanapata hasara ya kuanza kuita watu mbalimbali kuja kuwasomea. Wanaita watu mpaka nje za nchi kwamba bwana njoo msomee mwanangu amepatwa na hili. Shekhe akiwapa masharti kwamba tunawasomea lakini msiweke miziki eh, kaeni mbali na mambo ya mapicha mapicha. Watu hawafungamani na hayo kabisa, watu wameshikamana nayo, maalbamu manini, mapicha ya kumbukumbu ya, ya haya yote ni katika kumwelekea Allah vibaya. Ni mambo ambayo yamekatazwa na dini yetu. Tumwombe Allah tabarak wa taala atuongoze tuwe ni wenye kuisoma dini yetu. Tumwombe Allah tabarak wa taala atuwezeshe sisi tupate mwisho mwema na atujalie sisi katika mti ule ambao unazalisha matunda mazuri na asitujalie sisi katika ule mti ambao unazalisha matunda mabaya. Allahumma arina haqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.